вилетів у розчинене вікно. На щастя, під вікном були скопані грядки. Надто не пасувало оте живуть до них зараз розкритикованих, погромлених. Тищенко хотів, щоб Сергій і собі прилучився до його сміху. Але той, мабуть, навіть не дуже втямив, що горегоче його шеф шефом вони всі називали Василя Васильовича. Не директора, хоч поважали і його, а головного інженера. Це слівце тільки входило в моду і чомусь полюбилося Сергієві. Весна цього року була пізня і дощова, був кінець травня, а каштани тільки розквітли. Повітря, хоч і напоєне їхніми пахощами було важке, густе, мов би затхле. А Тищенкові баглося простору, далини, вітру. Він ще й досі не погамувався до кінця, не звільнився від шалу, який його пойняв на засіданні. Давай пройдемося понад Дніпром, запропонував. Там вітер, вивіє зайвий жар з голови. Вони йшли довго. Василь Васильович вів Сергія якимись маловідомими тому стежками попід зелений театр, поміж велетенських повалених плит, якихось пам'ятників, а тоді вгору й вгору, мабуть, на найвищий пагорб Києва. Вони то були змушені збігати вниз. Важкий неповороткий Тищенко стрибав легко, як дитина то піднімалися на горбки, які дедалі росли, і ось уже місто залишалося десь далеко внизу. Біля їхніх ніг праворуч лежали церква Спаса на Берестові і якісь каплиці, гараж, а попереду земля зеленими терасами різко спадала до широкої стрічки Дніпра, зеленів лісопарк над яким зводилися ще не заклечені, схожі на покурбачені руки гілки дубів. Далина надила очі. Над задніпров'ям сивіло марево. І в тому мареві танули зелені луки і високі труби електростанції, котру відбудовували за Тищенковим проектом. Мабуть, він прийшов сюди не випадково. Мабуть, милуючись високими трубами, він почувався певніше. Тут йому думалося легше і просторіше. Либонь, більше сюди ніхто не ходив. Місце було зовсім пустельне, поросле бур'янами, бузиною та акацією. Але краєвид звідси відкривався надзвичайний. Тут людину поймало відчуття перспективи, лету, незакінченості. Можливо, і така потаємна думка вела сюди Василя Васильовича. Адже сьогодні він і йшов сюди не для себе, а для Сергія. Але той стомлено ступив на край горба подивився в зелене шумовиння внизу і тихо сказав одруб. Попереду повний одруб, прірва. Розділ третій. До Куренівки доїхали автобусом. Двері їм відчинила Ірина дружина Василя Васильовича. Він трохи по старомодному поцілував її в чоло, а вона подалася вперед, витягла й так довгу шию, сказала я стояла в коридорі, чула все. В цьому поруху, в цьому жесті була вона вся рвійна, нервова, трохи екзальтована, трохи смішна.